Lingvae BAROI en scienziae publicajoi. FAPESP, grava Brasila fondajo apoganta IN esploroin, publicigis en novembro 2023 bone documentitan articolon pri lingvae baroi en scienza comunicado. CETIU temo aparte interesas esperantistoin. Temas pri la malavantaggio de sciencistoi kiwi ne havas la anglan kiel sian unuan lingvon. Te amo de esploristoi el dec landoi analisis la en por publicigo en pli ol septcent revuoi de biologiae scienzoi. Char la angla lingvo esas la plei usata en scienzo, Ofte la eldonistoi sugestas al autoroi che ili dungu servoin de traducado cae revisiado de siei articoloi, por garantii che la enhavo estas esprimita clare cae giuste lau la normoi de la angla lingvo. Tio considerinde plialtigas la costoin de la publicigo. Crome, el tiui centoi da revuoi, nur du, Nature kai Nature Plants, declaris tute clare che articolo ne estus rifusita nur pro la facto che la usado de la angla lingvo en gi ne estas contentiga. Cae nur 6% el ili ordonis alla revisiistoi che ili ne rifuso articoloin en la angla lingvo nur pro grammaticae problemoi. Cai nur unu procento el la revuoi proponis sen pagan helpon por la redactado de la concernai textoi. Unu brita revuo pri ecologio disponigas sen pagan servon per artefarita intelecto, por revisiado de publicigotai textoi. Uno Brasila cientisto el la urbo Recife, en stato Pernambuco, assertis CHE FACAI revuoi estas fontoi de lingvae baroi, cae devus helpi autoroin al fronti ilin. Li esprimis la senton de maliustezzo cae discriminatio en la criterioi de la revuoi ciam ili refusas articoloin vercitain en malbona angla lingvo. En simila maniero, japana autoro raportis siain malfacilajoin producti scienzain articoloin cae prelegoin en Brituio cae Australio. Mi besonas longan tempon cae penigan clopodadon por cion plenumi en la angla. Lingvae baroi estigas anxion, malcomforton, honton. Necessas curagio por alfronti ilin. La mondo besonas contribuoin de ciui sciencistoi, sen depende de la regado de la angla lingvo. Lasta tempe, Correctado de scienza e texto per arte farita intellecto estas pli kai pli ofte plenumata. Por parolantoi de Esperanto tamen la vera solvo trovigas en alia concepto pri lingvae baroi en la mondo.